ta'atu min ashirki wa ahli na kujiweka mbali na washirikina kujiweka mbali na ushirikina na watu wake Uislamu ni kujinyenyekeza kwa Allah wewe ni mnyenyekevu kwa Allah uwe ni mnyenyekevu kwa Allah uwe ni mpole kwa Allah uwe ni kiumbe ambaye ni dhalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-istislamu lillah wewe sio bwana kwa Allah subhanahu wa ta'ala wewe sio bosi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wewe sio manamba kwa Allah subhanahu bali wewe ni abduhu au abduha wewe ni mtumwa kwake pindi utakapohisi kwamba wewe ni mtumwa utakapohisi wewe ni dhalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala utakapohisi wewe ni mnyonge kwa Allah subhanahu wa ta'ala huo ndio uislamu wako huo ndio uislamu huo ndio uislamu kwako wewe uislamu kwako wewe si kuishi kama wewe bosi kwenye hii dunia sio kuishi kama vile wewe ni bwana katika mabwana wakubwa kwenye hii dunia bali wewe watakikana uwe ni mnyenyekevu kwenye sheria zake uwe ni mtiifu kwenye sheria zake allah subhanahu hata kama utanyongeshwa na dunia hata kama utafanyiwa ubaya na madhalimu mbalimbali hata kama utatengwa na fulana tu bintu fulana utatengwa na binti wa fulani utasemwa na bintu fulani lakinnaki muazzazatun inda rabbiki lakini wewe kama ni mtukufu mbele ya mola wako basi wewe ni mbora hata kama utaonekana ni ziro mbele za wengine kwa sababu wewe umekubali kuwa dhalili umekubali kuwa mnyenyekevu umekubali kuwa ni wa chini mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala na namna ya kuwa dhalim na namna ya kuwa mnyenyekevu kwa Mola wako maana yake ni kwamba yale makemeo yale maamrisho ndiyo sera yako ya dunia yako ndiyo mwongozo wako ndiyo bidhaa yako ndicho ulichokikamatilia hauangalie watu haujalia wanenao umeachana tantanati sauti zinazoruka juujuu za ndege zote umezitilia mbali zitontini kama zinavyotaka tantanan zinavyotaka ima ni asubuhi ima ni mchana ima ni jioni zirushe sauti inavyotaka lakini anta maa rabbuki wewe amat allah mwanamke umeshikamana na mola wako وتبكي معه ونرينا يهي وتدعوه ونموهم يهي وتسأله حاجتك وتسأله حاجتك ونموهم بعد ذاك الزوت أنت مع ربك hata kama hawa viumbe binadamu wataamua kukuacha peke yako kwenye jangwa lisilokuwa na miti lisilokuwa na mlima lisilokuwa na binadamu lisilokuwa na mawe muda wa kuwa anta maa rabbuki wewe uko na mola wako anta muazzasa wa muayyada mke wa ibrahim alipoacha na mtoto wake ismail ibrahim anaondoka zake mwanamke yule anamfuata Ibrahimu anamuuliza ya Ibrahim unatuacha na nani katika hili jambo lisilokuwa na anisa wala wais halina hata mtu mmoja watoa kuliwaza Ibrahim la yaltafitu alaiha Ibrahimu hakuwa anamgeukia mtazama anaenda anaondoka mwanamke anamkimbilia ukambeba mtoto kumwambia wewe unaacha na nani hapa atakayekaa na mimi nani Ibrahimu alimgeukia naenda anakwenda anakwenda mpaka alipofikia sasa mara Ibrahim akaulizwa na mwanamke wake akaulizwa Allahu amaraka bihadha hivi je Mola wako ndiye amekuamrisha kwa hili Ibrahim akasema na naam ndio mwanamke aliposikia kwamba haya ni maamrisho ya Allah kwamba ndiyo Allah akasema hivyo mwanamke huyo akasema falan yuti'ana Allah kamwe Allah hawezi kukuacha aliye na Allah haachwi aliye na Allah hatukwi aliye na Allah hawezi kuhuzunika aliye na Allah hawezi kuwa na majonzi aliye na Allah hawezi kupata masikitiko unapata masikitiko kwa sababu hauko na Allah unapata huzuni ni kwa sababu hauko na Allah unapata stress kwa sababu hauko na Allah unapata majonzi ni kwa sababu hauko na Allah falan yudayyi'an Allah mwanamke anasema huyu mwanamke muwahida mwanamke wa tauhid anamwambia falan yudayyi'an Allah nenda kamwe hawezi kutuacha wala kutupoteza hapa na leo hii mnaiona maka ile pale mnauona albaladul haram mji mtakatifu wa maka alikuja pale mwanamke huyo akiwa hana mtu lakini leo hii ni mji ambao yusharu ilaihi bilbanan unaashiriwa kilole kwa uzuri tena tamaa ya kila muislamu ni kwenda pale furaha ya kila mmoja mwanaume mwanamke ni kwenda katika ule mji kwa nini na ulikuwa ni mji usiokuwa na mtu usiyekuwa na binadamu ni mama na mtoto wake ni mama na mtoto wake maji yaliyopatikana pale ya Zamzam yamepatikana kwa dua ndogo mwanamke yule alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala maji ya kumnyesha mwanaye maji madogo tu kama mtoto wake ana kiu maji ya kumwondoshia kiu madogo tu wakadhalika ataa rabbi wakadhalika ataa rabbi hilo ndilo pao la Allah hivyo ndivyo Mola wako anavyotoa mwanamke ule kaomba maji madogo tu leo hii dunia inakwenda kunywa maji ya Zamzam hakuna nchi ya waislamu inayokwenda mji ule isipokuwa inarudi hali ya kuwa imebeba maji ya kutosha taifa gani inayokwenda maka linashindwa kubeba yale maji ya Zamzam hivyo ndivyo mola wako anavyoombwa na ndivyo anavyojibia anavyojibia nabiullahi suleiman alaihi salam alimwomba allah subhana malikun alimwomba allah malikun au milkun alimwomba allah awe malikun awe ni mfalme tena ufalme ambao hajawahi kumpa mtu yoyote kabla yake na baada yake nabiullahi suleiman aliona kana kwamba amemaliza katika kuomba mula wake akamwambia akampa angalia alichompa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Sad katika sura Sad Allah anamwambia fasakharna lahu riha tajri bi amri رخاء حلف أصابع والشياطين كل بناء وغواص hadha atauna fannun au amsik bighairi hisab alipewa upepo alidhalilishiwa upepo baada ya kupewa ufalme ule na alipewa ufalme ule na alipewa uwezo wa kuuendesha upepo haifu asabe popote anapotaka uende upepo nabii nabii Muhammad Suleiman alipewa hilo lakini pia alidhalilishiwa mashetani wote majini wote alidhalilishiwa yeye kaomba tu awe mfalme ameomba awe mfalme ufalme ambao hajawahi kupewa mtu yoyote kabla yake wala baada yake anamnini Allah subhanahu wa ta'ala fasahwa shayatina alipewa mashaitani kulla bannain wa ghawwas mashaitani ambao ni kila mashaitani wajenzi wanajenga majengo marefu kwelikweli mashaitani wanaojenga mahala kokote lakini pia akampa wahawas na mashaitani ambao yanakwenda dipu yanakwenda chini sana baharini huko inachukua malulu inachukua vyovyote vile allah alimdangishia hayo mashaitani anayaamrisha na kuyaita anavyotaka na ndio maana unaona baitul maqdis katika moja ya tabaka zake za kujengwa ilifikia tabaka ya kujengwa na juu Allah Suleiman waliijenga ile ni majini kwa amri ya Suleiman alayhi salam ombi lake kwa Allah lilikuwa ni ufalme tu lakini akapewa katika ule ufalme wake kile ambacho kilizidi zaidi ndio maana Allah akamaliza akasema hadha atauna hivi ndivyo tunavyotoa sisi tunapoombwa sisi ndivyo tunavyotoa hadha atauna hivi ndivyo tunavyotoa sisi kwa hiyo kama hali iko hivi mwanamke wa kweli hawezi akahuzunika na kukua na mola wake hawezi akajongonyea hali ya kweli na mola wake hawezi akahuzunika na kukua na mola wake subhanahu wa ta'ala hii ni sehemu ya kwanza katika kuzungumzia aya hii wala tamutunna illa wa antum muslimun uislamu yazaji iktisari kwa ufupi kabisa uislamu ulianzia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au ulianzia kwa manabii wote kuanzia adam mpaka kwa mtume ambaye ni mtume wetu wa mwisho alaihi salatu wasalam uislamu huu ni dini inayowataka watu wote waishi kwa kumpokesha Allah kwenye ibada Uislamu unakemea sampuli mbalimbali za ushirikina unakemea sampuli mbalimbali za uchawi Uislamu hauruhusu ushirikina wa kufunga mahirizi wa kuweka matambiko kuchinja kwa kwa Allah kuwatii na sheitani tena kurogana watu kuwa ni wachawi bali hukumu ya mchawi ndani ya Uislamu ni kukatwa kichwa haddu sairi darbuhu bisaifi hukumu ya mchawi ni kukatwa kichwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa maka miaka tatu aliwalingania watu jambo la kumwabudu Allah peke yake na kujiepusha na masanamu na mambo mbalimbali ya ushirikina aliwataka watu wote waielekeze kwa Mola wao wa idha sta'anta fasta'in billah wa idha sa'alta fas'alillah unapotaka msaada taka kwa msaada kwa Allah unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina miaka kumi aliyokaa Madina aliwalingania watu kuliko sheria lakini pia hakuliacha jambo la tauhid kwenye uislamu wetu katika linganio lake kubwa ni kuwalingania watu kuwa muwahidun ni wapokeshaji wanampokesha Allah kilio chao na Mola wao lakini pia uislamu huu mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekea manhaji aliwekea mfumo namna gani uislamu huu uendeshwe moja hiyo mfumo aliyoiweka ni jambo hili la tauhidi cha kwanza katika nafsi ya mtu ni kumjaza mola wake kwenye moyo cha pili ni kumjaza mtume wake sallallahu alaihi wasallam cha tatu ni kuwajaza wazazi na vinginevyo ndio maana mtume akasema sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata hawezi kuingia peponi hatoweza kuingia peponi hatta yu'mina billah mpaka mtu amwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani yako ya kweli mm, wa kwanza kabisa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisha vile vile mtume wake sallallahu alaihi wasallam bimaana ya kwamba hata mzazi wako haingii kwa mtume alaihi salatu wasallam mwanao haingii kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni manhaji aliyoiweka mtume katika hii ardhi jambo la pili au jambo la tatu katika mfumo alioweka mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataka watu waelewe mafundisho yake kupitia yeye kisha kupitia maswahaba zake ridwanullahi taala alayhi ndio maana akatwambia fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ikiwa watu wataamini mfano mlivyoamini nyinyi maswahaba watu hao wataongoka kuongoka sahihi ni kuwafuata kuiga kumleti ni kuwaiga na kuwatazama mfano sahaba ridwanullahi ta'ala waliofanya namna walivyofundishwa namna walivyoyasimamia mambo ndivyo hivyo hivyo unavyotakikana muislamu wa kike na wa kiume uishi kuna mambo ambayo yalikuwa katika mazingira ya mtume yana muktadha yana hali ya kutendwa lakini masahaba hawakuyatenda wana mtume hakuyatenda na mimi na wewe leo hii tunatakikana tubaki hapo hapo hawa masahaba hao ridwanullahi ta'ala alayhi hum qudwatuna hawa ndio walimu wetu baada ya kuondoka mtume sallallahu alayhi wasallam walitumia elimu waliofundishwa na mtume kuieleza waliutumia ufahamu wao katika kuifahamu aya wakawaelekeza ndugu zao na jamaa zao na wanafunzi wao ule ufahamu wao ulihama ukaenda ukaduwina ukaandikwa kwenye vitabu ukaandikwa kwenye tafsiri za Qur'an hivyo basi sitakiwi niifahamu kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid Allahu samad neno as-samad sitakiwi nilifahamu ule ufahamu wa ndani kwa kutumia akili yangu bali ninahitaji nipate ufahamu wa Abubakar Siddiq ni upate ufahamu wa Umar bin Khattab wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah ibn Mas'ud wao neno as-samad walifahamu vipi salamatu hadhi umma kusalimika kwa umma huu unarudi katika ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi jambo lolote la kuleta nusra katika umma tukitaka tupate ushindi sisi waislamu wa kike na wa kiume ni lazima turudi kwa masahaba walifanyaje kupata ushindi moja ya silaha kubwa aliyotumia masahaba kupata ushindi ni aimanuhum billahi wahdahu ni imani yao kwa allah peke yake allah aliwapa ushindi wakaweza kuwashinda watu waliokuwa na vifaa vikubwa na kuwashinda watawala waliokuwa na dola kubwa kisra wa kaisar kisra wa kaisar walikuwa na dola kubwa za kifalume walishindwa na watu ambao baadhi yao walikuwa hawamiliki nguo isipokuwa nguo moja quwatul imani nguvu kubwa ya imani hawa masahaba hao wenye ufahamu wao wa dini na qurani na sunna waliwapa matabii waliwafundisha matabii ambao ni wanafunzi wa masahaba wale matabiin wakina qatada ibn amr sadusi wakina Suddi wakina Ikrima wakina Taus na wengineo katika masahaba wa kike na wa kiume katika matabiini wakina Muhammad Nasiri Sirin na wengineo hawa wote nao walivyotoka nao wakaenda kuwasomesha tabi'i tabi'in ile elimu ikahama ikahama mpaka ikafika kwa aimmatul huda maimamu wakubwa duniani wasikika kina imamu Shafi'i وكان الإمام أبو حنيفة وكان الإمام مالك رحمه الله وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكان سفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة لكن pia sio hivyo wa الليث بن layth لكن Sa'd lakini pia إمام hao وكان إمام البخاري wakina imamu tirmidhi wakina imamu muslimu wakina imamu nasai wakina imamu ibnu maja wakina imamu ibnu maja alqaswini wakina alimamu eh, alimamu eh, atabarani elimu yaani ikahama hiyo ikaenda mpaka leo hii imekuja kutufikia sisi watu wa mashariki wa ardhi kwa hiyo maana yake ni kwamba yaliyoandikwa kwa maswahaba yale yako yaliyobakia katika usahihi na yamehifadhiwa na kuna yale ambayo yameingiliwa mikono ya watu wamebadilisha sasa jambo lolote katika huu umma wa Kiislamu leo hii linalotaka kurejesha majidul umma linalotaka kurejesha kufaulu kwa umma huu wala tamutunna illa wa antum muslimun na msife isipokuwa mwa waislamu wasafi kurejesha uislamu msafi ni lazima tuangalie mbinu na triki na mikakati na mipangilio walioitumia wale wale maswahaba na wakawafundisha matabii ile mipango ile ndio na sisi tuitumie kwa nini kwa sababu imamu malik anasema lan yasluha hadhihi umma lan yasluha hadhihi umma au lan yansuruha akhira hadhihi umma hautoweza kutengamaa mwisho wa umma huu illa lima saluha bihi awwaluha isipokuwa kwa yale yale ambayo yaliwatengamanisha yaliwatengenezea yaliwalipa mafanikio wale watu wao wa mwanzo na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatuambia katika hadithi maarufu ambayo hadithi hiyo hasanahu al-allama al-albani ameitia uzuri al-imam al-albani alikuwa anasema alaikum bil atiq al-awwali shikamaneni na dini ya kale shikamaneni na dini ya kale na maswahaba al-atiq al-awwal shikamaneni na dini ya kale kwa tunapoambiwa la tamutunna illa wa antum muslimun bimaana ya kwamba uislamu huu uliingia mtume aliupeleka akawaachia maswahaba maswahaba wakawaachia matabiin matabi wakawaachia tabii tabiin tabii tabiin tubai atbai wakafuata aimatu lhuda maimamu wakaenda wanapokezana wanapeana elimu ile almauruth kwa sababu manabii hawawarifishi watu mali nahnu maasha alanbiya la nurathu sisi mkusanyiko wa manabii haturifiwi ma taraknahu sadaqatan tulichokiacha sisi ni sadaka walakin nuwarifu ilma tunachokirithisha sisi ni elimu faman akhadhahu atakayekamata na kuishikilia kisawasawa faqad akhadha faqad faqad akhadha haddan wafira atakuwa amechukua donge nono lililokamilika elimu ndio iliyoachwa kwenye umma huu mpaka leo hii mwanamke wa Kiislamu anapoigura elimu mwanamke wa Kiislamu anapoikwepa elimu ya dini mwanamke wa Kiislamu anapokuwa nyuma na kusoma elimu yake ya dini tunamtazama kwamba ufaji wake kufa kwake kutakuwa kuna sura mbalimbali imma sura ya ujinga ni mwanamke muislamu lakini jahil ni mwanamke mjinga kwa sababu Qur'an inatuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun na msife isipokuwa mfe aliyekuwa ni Uislamu na Waislamu na Uislamu wa kweli aliwacha mtume ulijengwa katika elimu Uislamu ulianza na pillars na arkan na nguzo mbalimbali na misingi mbalimbali moja ya misingi iliyoachwa na Qur'an na, na, na, na Uislamu ni misingi mikuu mitatu au miwili mtume katuachia Qur'an mbili katuachia sunna tatu katuachia ijma' nayo ni ufahamu masahaba hii ndio misingi mama inayotumika kuendesha mambo ya dini jambo likiwa halimo ndani ya vitu hivi ni vitatu ima falsafatu ima itakuwa ni falsafa na ima itakuwa ni propaganda wala tamutunna illa wa antum muslimun nimalizie muhadhara wangu kwa kusema yafuatayo khatimatul islam hitimisho la uislamu ndilo ombi la kila muislamu mwenye akili na kila muislamu mwerevu kila mmoja huomba kuondoka duniani hali ya kuwa akiwa muislamu tena uislamu uliokuwa msafi uliofuata utaratibu huu unaoelezea hapa nyuma haya tunayoyasikia na haya tunayoyaona leo hii kwenye hii dunia allahi rabilalamin kwenye huu ulimwengu tunaosikia na tunaosikia katika nchi yetu mambo haya uislamu haujayafundisha katika mambo niyoyaeleza uislamu wetu umetuachia nguzo kubwa tatu dusturuna desturi ka katiba yetu sisi ni quran na sunna na ijmaa sahaba makubaliano ya masahaba wa huwa alfahm uislamu haujatuachia sisi tamaduni kwamba watu waishi kwa tamaduni zao waishi kwa mila zao waishi kwa mazoea yao uislamu alituachia sisi hilo jambo lakini pia uislamu haujatuachia sisi demokrasia uislamu unakataa kabisa mfumo wa kidemokrasia uislamu unazingatia demokrasia ni ukafiri ulioletwa na wazungu wa kimagharibi kuja kuwatawala wengine na kuwanyonya juu yao na watu wafikie kuacha kumtii mola wao wafikie kiwango cha kuwatii viumbe wenzao demokrasia huu ni msingi mbaya kabisa ambao unazalisha mauaji ni msingi mbaya kabisa unaozalisha machafuko ni msingi mbaya kabisa ambao unaozalisha utulivu kukosekana kwenye jamii za watu nchi ambazo hazifuati demokrasia utazikuta ni nchi ambazo zina utulivu wa hali ya juu raia wapo katika kujenga taifa lao raia wana tamaduni ya kutetea taifa lao raia wana tamaduni ya kulinda taifa lao lakini nchi zilizobarikiwa au nchi zilizopewa mtihani wa kutawaliwa na huyu mdudu demokrasia nchi hizi hazina utulivu hata huko huko Amerika kwenyewe kuuana ni jambo la kawaida Amerika kumuua mtu ni jambo la kawaida raia kumiliki risasi bastola ni jambo la kawaida kwa sababu nini ni demokrasia inawaruhusu hivyo kwa hiyo nchi ambazo zimebeba hili lidude nchi zilizobeba hii dhanna chafu nchi hizi kukaa katika hali ya salama ni pale zitakapoachana na haya mambo lakini sisi waislamu tunakubaliana katika nyoyo zetu tunakubaliana katika mimbari zetu tunakubaliana katika vitabu vyetu ya kwamba msingi tulioachiwa sisi katiba tuliyowakiwa sisi ni Qur'an na sunna na ijma' sahaba ambao ndio ufahamu sahaba katika Qur'an na sunna sote waislamu na makabila matabaka yetu waislamu wote na makabila yetu na jamii zetu tunakubaliana Qur'ani ndiyo tiba na sunna ndiyo tiba nini mwanamke wa Kiislamu aambiwe nyakati hizi muislamu wa kike aambiwe nyakati hizi wala tamutunna illa wa antum muslimun umauti ukukute hali ya kuwa wewe ni muislamu roho yako iondoke wewe ukiwa muislamu unatetea qurani unailinda qurani unatetea sunna uko nyumbani kwako lakini watekeleza ibada kwa sunna umejistiri kwa sunna umefuata maelekezo ya mtume wako kwa namna alivyotaka yeye sallallahu alaihi wasallam umauti ukikukuta katika hiyo hali naam wala tamutunna illa wa antum muslimun kinyume na hayo umauti huo sio umauti wa haki ni umauti wa batila na hapa naweza kusema ya wazi ya kwamba wanawake wa Kiislamu ni vyema nyakati hizi tutulizane majumbani mwetu na tudumu na matendo mema mengi sana ndani ya majumba yetu watu wajifunze mbalimbali katika mawaidha wafungulie sauti mbalimbali za mawaidha waweze kuokota mambo mbalimbali yanayowaelekeza kwenye dini yao huenda kwa hayo yakawasaidia ya kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuondoka duniani wakiwa katika heri lakini wakijishughulisha na kila waqala wa sasa yasusu siyasatan na haya yanayojiri kuna nyakati nyingi zitapotezwa na kuna fikra nyingi zitabambikizwa na kuna hatari ya kuonekanwa na baadhi kuwa na hasira na yale yanayoendelea huyu ni mdudu aliyepandikizwa anaitwa demo demokrasia amepandikizwa katika nchi zetu za kiafrika kuondosha sura halisi iliyopo na kuletewa sura nyingine mpya wala tamutunna illa wa antum muslimun uislamu ndio damu yetu uislamu ndio moyo wetu uislamu ndio nafsi yetu uislamu ndio jihadi yetu uislamu ndio mali yetu na Uislamu ndiyo roho yetu ya mwisho tunayomuomba Allah subhana atuondoshe kwayo, tuondoke tukiwa salama, tuondoke tukiwa tumeridhiwa, tuondoke tukiwa tunapendwa na Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqaa, yoyote atakayependa kukutana na Allah, Allah naye atapenda kukutana naye. Nisiwachoshe, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa haya ambayo tumeyasikia atujalie kuwa katika wale wenye kusikia na kufanyia kazi namwomba allah subhanahu wa taala ajalie miji yetu iwe ni miji ya amani ni miji ya utulivu na ni miji ambayo shari yake iondoke na kheri yake ijaye ubaya wake uondoke na uzuri wake upendeze wabaya wake waondoke na wazuri wake waendelee tamwomba allah subhanahu wa taala atulindie watoto wetu atulindie majumba yetu atulindie familia zetu atulindie wale wa karibu zetu atulindie wazazi wetu na atulindie pia nchi yetu tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na